kort, dit is wat ik die Heere, sê, en ek is sterker als alles in almal. Ik zal een vier in Damascus aan die brand steek, al koning bijna dat ze versterkte skuilplekke zal afgebrand worden. Die volgende is wat die Heere oor Ketar en die koninkryke van Gasor sê. Koning Nebekadnsar van Babel het hulle aangeval. Die Heere sê, maak reg en val Ketar aan, vernietig die mensen uit die ooste, Die tente waarin hulle bly en ook hulle vee sal geroof word. Alles wat hulle in hulle blyplekke het, sal gevat word. Hulle kamele sal ook gesteel word. Die mense sal vir hulle skree, om elke hoek en draai is daar gevaar. Die Heerese raad vir die mensen van Gassor is, vlug vir julle lewe. Gaan kruip weg in plekke wat veilig is. Koning Nebukadnezar het plannen gereed oor wat hij met julle wil maak. Hij weet precies wat hij wil doen. Die Heere sy opdrag is, gaan val die volk aan wat so rustig bly. Hulle denk dat hulle baie veilig is. Hulle bly door een kant alleen sonder goed soos hekke en slotte om hulle te beschermen. Vat gerus al hulle kamele en hulle groot getalle vee vir julle as buit. Ek sal hier die mense wat so op die rand van die woestijn bly, en alle windrichtings verjaag. Ek sal dat rampe hulle van alle kanten aftref. Ek, die Heere, sê soe. Gassor zal een eenzame en verlate plek word. Mensen zal niet meer daar bly nie. Dit sal net een plek wees waar jakalse bly. Jeremia was een profeet van die Heere. Die Heere het vir hom sekere dinge oor Elam gesê. Dit was net toe Sedekia koning van Jeda geword het. Die Heere wat sterker als alles en allemaal is, het gesê, Elamse kracht lee in sy goeie boogskutters. Maar ek sal hulle kracht vernietig dier hulle boot te breek. Ik zal dat die vijand van Elam al die mensen van Elam in verschillende richtings verstrooien. Dit zal wees soos winde wat ik uit die vier windrichtings laat kom om hulle te verwaai. Daar sal nie een volk ergens wees by wie die mense wat uit Elam gevlug het, nie sal aanland nie. Het sal die oorzaak wees dat Elam doodbang zal wees voor hulle vijanden wat hulle so bitter graag wil doodmaak. Ek is so kwaad voor hulle dat ek hulle gaan straf. Voor hulle ook al is, zal hulle in gevaarte beland en doodgaan. Ek sal hulle heeltemal uitree, ek sal hulle konings en leiers vernietig en die rechter van Elam wees. Dit sê ek, die Heere, maar een dag in die toekomst zal ik weer Elamse omstandighede veranderen, sê die Heere.